إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتي السلام عليكم cijenjeni posjetioci بورتالا السنة portala esunne.com سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى Ko je spašena skupina? وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد Najnovije predavanje našeg brata Idaje Ibrahima Delića na temu Ko je spašena skupina? Ugodno slušanje. سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد Sad ćemo govoriti za onaj yuqatna al-haq, to su znači skupina koja je u džihadu. I zahiru na al-haq, ljudi koji vanjski posjećaju na islam. Kaže Hasan al-Basri, kaže vjernik je onaj koji kada ga vidiš posjetite na Allaha. I ne nemoj se družiti ni osim s onim koji kada se družiš posjećate na Allaha azzaveđa. Pa su mu rekli, šej, je bolji čovjek koji nam laska, i kaže nam da smo dobri i da ćemo mi u džennet, da nije problem, mi ćemo zaraditi džennet kao što danas to rade sufi ili slični, da pa kaže, a ima i oni koji nas upozoravaju vatru i prijeta će ući u džehennem ako bude učinili grehe. Kaže, vallahi, bolji je onaj koji ti prijeti vatrom, ne koji ti ulaže lažne nade. Jer niko ne zna gdje će završiti. Niko nikome neće garantovati i niko niko ne može garantovati da će ući u džennet osim koga? Osim Allaha azza ve džel. Ni poslanik sallallahu sallam nije mogu garantovati to dok nije dobio objavu od Allaha azza ve džel. Bi mogu ući u džennet. Jer vlasnik je, znači Allah Đelešanu je vlasnik dženneta. Pa zato ovdje kaže zahirin alal haq. Oni su na istini, na iskoj izgledu. Znači ta skupina, Firka Tunađije, Mansura, kako hoćete nazovite, Znači, ona je zahir ina Šta znači zahir ina Da malo objasnimo, jer ovdje se svakako interpretira islamsko, u svakakom smislu. Pa kaže, kaže oni, one, murđije, nije bitno ivo, bitno je srce. Je tako? Ivo ima srce. I kafir ima i srce. Nije kad je bitno kak ti majstri izboljaš slama. Bitno je tvoj iman unutra. Deste, ali to je samo jedan dio, 30% imana. Znači čovjek, kad kaže Ebu Mame, ono što čovjek nosi u, nosi u srcu, ine me la malu bin ja, na kraju će se djela cijeli prema nijetu, jeste, ali kaže poslanik, ma ina mali kulim rima neva, svakom će pripasti ono što kad radi što je na umio. Znači, djelo će biti vrednovano po ono što ima čega se naumio. Ako ima la, bit će to djelo priznato. Međutim, kaže Ebu Mame, ali morate znati, kaže, da je, kaže, jezik, kaže, kutljača, a srce je posuda. Pa jezik kaže ku, kupi otuda iz srca što je u srcu. A tako isto Ebu Mame kaže, kaže ono što je u srcu čovjeka prelazi mu i na pantalone i na njegovu bradu i ženi na njezin hijab i sve na vaj, srce, na, odnosno djela su ogledalo srca. Kako kaže jedan alim. Djela su ogledalo srca. Ono što misliš u srcu, znači djela ti govori tu. Ako si iskren, ne, neumitno je da čovjek bude iskren, znači, a da mu Allah zašao neće dati iskrena djela i dobra djela. Ali ako je čovjek licemjer, njegova licemjerna djela će se pokazati. A gdje je licemjerstvo? U srcu. A gdje se ono pokazuje vani? U džihadu, u davanju za islam. I potom će on posebno, možda čak i knjižicu napisati, o, o, o svojstima licemjera. Znači, licemjera, uglavnom, braćo, Znači, licemjeri su fi klubi i meradu, kako smo se učili, bolest na svim srca. I njihova bolest izlazi na jezik. Pa su oni rekli šta je, je kuluna ili džana ili medinati, pa ja kaže, kad dođe, moratimo se u medinu, išćerać je jači i slabiji. Ovo je rekao Abdullah ibn Ubej, jedan od vođa licemira. Morao je to reći. Morao je on svoje licemjerstvo pokazati. Isto tako su licemjeri morali u bitki na Tebuku reći ono, onima sahabima nema veći izjavica, veći stomaka, a strašljiviji u borbi. Znači oni su to morali iz stolice, mjesto je moralo izaći na njihov jezik. I paste vraća. Ovo se licemjerstvo znači proteže do dan danas. Allah Đelešanu kaže kada i vidiš za licemjere. Jubđi bukeo sam. Začini da pogledu. Šta začini? Kako lijepo izgleda. Začudite pogled lica mira kako lijepo izgledaju. A kad progovore, kad progovore, ko šuplji balvan. Nema od njiha ništa. Znači, ta lica mjesto se pozao na govor. I lica mir se najviše mogu primijeti na govor. Onaj kada je došao poslaniku sallallahu alihi veselame i rekao mu ti je li pravedno. Pa je poslanik sam se rekao, ima pravednijeg od mene danas na zemlji. Pa kaže Halid ibn Velijek, daj Boži poslaš da mi ja ga skratim za glavu. Kaj je Halide, pusti nemoj. Kaže, i Musa je bio gori zlostavljan od mene. Musi su govorili, Beni Israil, kaže, jel ti to s nama zbivaš, salu? A te tehidna hada huzva. Jel ti s ovim sa ukravljom s nama se smijaješ? Kalu, kale, audu, bilahim, kunem jel džahili. Sačuvaj me Bože da budem džahili da budem, odnosno u je slučaj kjafer, ovo je čehl kufra, kaže Ulema. Ali u osnovi, licemjeri se braće u svakom vremenu moraju pokazati. I zato nam Allah Đelešanu naređuje, nije naredio nam da ne budemo sa muslimanima, ono sada bude su slavi s već kaže, ja ju helazina amun te kula ve kulu ma sade ti. ne s onim koji rade djela, već kaže, budite sa iskrenim a iskrenost je u srcu. Pazi. A kako će ashabi primijeti ko je iskren? Pa to je Allah Đelešanu objavio kako, šta su djela lica licemjera i šta je govor lica licemjera, a šta je govor iskrena srca i iskrena jezika. Zato Allah Đelešanu kaže, ja i ulazimam takullaha, wa kuru kaulen sedida. O vjernici, bojte se Allaha, sura Ahzab, zadnjoj stanci, i govorite samo istinu. Znači, iskreni budete. A Allah Đevršanu kaže da munafike inel munafik inele kazi Naj, kaže ulema, najžešća osobina munafika je laž. Koliko mi danas imamo ljudi, braći laži. Laži krupne stvari. Znači, laži stvari od vjeri. I zato ga kao licemjer uzima, kako Allah Đevršanu kao suri munafik, uzima Allaha kao svjedoka za svoju lažu molim Allah Đelšanu da sačuva, je ne, mo, ovoga, ne može taj fetom biti skupina koje su licemjerni. Ona ne može nikako, ona, ona može biti skupina muslima, među muslimanima, a ne može nikako u odabranoj skupini. Zašto? Zato što je ova skupina iznad običnim muslimana. Znači, ona je ta skupina koja uvijek vodi džihad. Jukatilo je al-haq. Oni se bori na istinu. A malo muslimana vodi džihad. Malo muslimana vodi džihad puškom u današnje vrijeme. Zahirina alaha. Vanjski su na istini. Malo je danas muslimana da govori istinu i da su, znači, izgledaju vanjšnju na istinu. To su garibi u današnjem umetu. Kad govori o, o davi, o džihadu, o dravu za islam, o šarijaskoj državi, o tagutu, od ostalim stvarima, onda znači se prime, vidiš kako se ljudi od njega okreću i vidiš kako ljudi protiv njih govore, protiv njih ratuju, protiv njih spletkare, nema šta ne radi, znači, jer mora se kufr i pokvarnost, mora se boriti protiv istine. To je u brać, to mora postojati. I moramo biti svjesni toga kad prihvatimo vjeru. Mi moramo biti svjesni kako prihvatimo i kako su prihvatili. Pa ste, to je poslanik i Abbas podvukli u drugoj prisegi na Akabi, a eh, Hadžažu Efsu. Šta, su, šta je Abbas podvuku kada je došao, kada je rekao poslaniku, ja ću tobom ići nakavu da razgovaram sa, sa, sa Medinlijama. Kaže, može. To je Amidža poslanika. Iako tad nije bio prihvatio islam. Pa kaže, kad su oni počeli da pričaju, kaže, Abbas, mogu li ja? Kaže, može. Znate, jeste li vi svjesni šta ste prihvatili? Pa što je jako bitna činjenica. Kaže, šta smo prihvatili? kad njega prihvati za poslanika je Allaha jednog za kozvodara, ustaće na vas i crni i bijeli i arapi i narapi istok i zapad. Samim prihvatanjem njega i dolaskom njegovim medinu, duži se ga bran kao što kažete svoj porodcu i svoj metak, svoj djecu. Kaže Esed i ne bih kurare, kaže, nemoj više priča, ni vrlo dobro, kao mladić, kaže, nije više imao do 16 godina. A najviše pomagu Musabu ibn Umeiru u, u u Medinu. Naj, je Musa Medinu mera najbolji je daja bio Medinu. Njegovim sebebom. Većina Hazređa Esa je privatla islam. Ova Esad i Nebi Zurare je mladić koji u to doba nije prelazio 16 godina. Kaže, mi, mi, mrlo, mi vrlo dobro znamo šta prihvatamo. Pa, djete. Kaže, da je poslaniće ruku, sa sam da uze prisjed. I uze prisjed. Poslat, poslani kopije kada je trebala biti borba. Pred bitku na bedre. Ispituje da li su ashabi spremni hađađi jesi nositi, praviti šerijasku državu. Bori se sabljom za nju. Pa kaže, okupi prije Petra brzo će doći do bitke. I počeo da im drži govor, a između redova oni, znači, što mi kažemo, kuže, šta poslanik hoće reći? Kaže sad Ibn Muaz, kada Boži poslanik će sa kao ti da hoćeš da, kao kroz ovo, priču ti pitaš naš stav u vezi ovog izlaska u borbu. Kaže, jeste, jer ja nisam s vama uzeo ugovor da ćete se van Medine bore, ovo je van Medine. Kaže, vallahi, poslaniče. Kada bi rekao da zaronimo ovo more, zaronimo bi njega. Kada bi rekao da pregazimo more, da ne ronimo, da idemo po vodi, išli bi po vodi. Ovo su osobe, braće i sestre, koji su spremni nositi šarijate. Ha? Nećemo reći kao što je Musa, Musa u rekao Beni Israil, izheb ente wa rabbuke fe katila, inna hahuna ka idu. Ite ti i tvoj gospodar se borte, a mi ćemo ovdje sjediti. Jel danas muslimani, koji se nazivaju muslimanima, jel su poprimili svojstva Beni Israila? Ite vi par hiljada muđahida se borte za istinu, inna hahuna ka idu. A mi ćemo ovdje sjediti i in, preko interneta, Facebooka i ostalo pratit ćemo ko je tu ubijen, gdje da idemo je slika, a jes mašala bio bratom. A jesu ova braća dobra tamo u, što se bore. Pa to su braća. Hajmo ženo popika. Znači, ovdje sahabi kažu, mi ćemo nositi teretavi. Zahirine alel hak. Mi ćemo stojati, branite ovu davu. Čvrsto. I Allah Đelešanu, braćo i sestre, traži od nas ovakvu čostinu, kad je u pritanju istina. Pa je hvali više ajeta u Kur'anu. El ladine ju mesikune bil kitabu ve kamu salata wa inna laju divrža mu'menin. U suri raz kaže, kaže i oni koji su knjigu prihvatili čvrsto i klanjaju nama, Allah neće dati da propanu djela muhsini i muhsina. Kufati se knjige čvrsto. Vahidne al-haq. Vanjski je spovjedan. I vodi i brani tu istinu koja je u Kur'anu i sunnetu. Klanja namaz. Vanjski je to i bade. Vahidne al-haq. Inna la yudiju eđan muslimin. Allah će da da propane nagra muslima. Allah i naziva muslimima. A kad naziva ljude muslimima, to je najveći stepen imana. U drugom majtu Allah Đelešanu kaže još veći stepen imana. Inna Allahe yuhibbu lezine yuqatna fi sabilisa. Allah voli muđahide koji se čvrsti za borbu i u borbi kao bede u safona. Bunjan masus. Kao bede bi čvrsti. Nema napuštanja. Ve te veli je ome zahvi je bježanje sa boljom polja. Allah Đelešanu nam govori ja i uhelazina amu i zalekritu mu lezine kjefaru Fela tuvelluhmu atbar. O vjernici, kad se susretite s neprijateljem, pašte, možda mislite da ovo samo omjeno za džihad. Vara se znači. Naš susret s neprijateljem je u miru i u džihadu. Naš susret je s neprijateljom miri. Naš susret s neprijateljom ekonomski susret. Naš susret s neprijateljom u svakom smislu borba. A u svakom smislu treba biti u bedenima kao, u safoma kao bedenčlost naš najveći saf, koji je možda potrebnio safa džihada, jeste islamsko bratstvo. Jel tako? Prije džihada, ako on ne bude islamsko bratstvo, kako ćemo da braća bi u džihadu? Kako ćemo brani krv jedni drugi? Kako ćemo živote jedni drugi? Kaže mu Sema, mu Sena, rahmetullahi, ali je preselio. Izlačeći Abdurezak. Naši ljudi u bojicu. Preselio on a ovaj ostao živ što ga izvlači. Šta mislite, što je mu, Ebu Musena otišao izvuća do rezata? Pa zato što ga voli ima Allah. To je bedan. Dajem svoj život, braću Ali ne dam brata, ne dam brasta. Dajem svoj život prije ovoga, ali ne dam dina. Uvijek moramo se vraćati na jednu temeljne riječi. Život je jedan nek bude vas usmjeren na Allahovom putu. Pa kaže, pa neka bude na Allahovom putu. I bio je. A šta ovo znači nek bude na Allahovom putu? Nije to samo pogib. Znači, usmjer ga u da. Usmjer ga učenje Islama, da je poučio drugi. Džehla je puno. Usmjer ga dijeljenjem na Allahovom putu. Usmjer ga zalaganjem za Allahovu vjeru. Eto, to je tijelo i trećini teme, a nije to skratio samo na pogibiju. I on je obješen, rahmetullah je Ali kad je obješen, taj islam i tu istinu, i tu knjigu, i taj sunnet, i taj džennet, kaže, šta mi može moj neprijat? Moj džennet je u mojim prsima. Ha? Moj džennet je u mojim prsima. Ako me ubiju, pa to sam jedva i čekao. To je moj šehadet. Ako me zatvori, ja se osamio sa Allahom sam sa njim razgovaram. Ako me istjeraju šama, ja sam turista na lahom putu. Putnik sam na lahom putu. Ja sam na fise bili da. Pa opet na ponavljanu prvu riječ. A šta mi može moj neprijed? Doista je tako, braću. Kada čovjek stavi svoj život, svoj metak, svoju čast na lahom putu, na, kao oni što stavi na, na, na, kak se zove, na bank, bankomat, čita svoj metak i stavi svoj čas, pozajme pare i stavi svoj život pozajme od gubara pa i oni posle ubiju. Šta je onda sa muslimanom koji neće sve ovo svoje dati i uložiti na Allahu mazavidan put? Da nosi vjeru. I to ne vjeru svakako nosi. Ljubomorno da je nosi. Ako je žena, da hijab ne nosi što je čovjek naredio i što je udarila za, za muđahida i što je samo islam propisuje. Već treba da hijab nosi iz ponosa. Da je ponosna o ibadu rahman ladina jem šuna ala radi helna. Robovi milostivo hodaju po zemlji ponosno. Šta znači ponosno, braćo? Znači bez oholjenja. Ali ponosno da svak vidi kako islam čovjeku daje izze. Valila ili izze tu od resulje, mu'minin, valakinu, mu'latikinu, lajim. Ala ne je rekao kjafer, ne znaju šta je izze već ponos kada pripada Allahu, pa poslaniku prvo, pa vijednicima. Taj iza vjeri može samo dobiti od Allaha. Allah Đeršanu kad govori o izzetu, kaže o innom jebtaguna izzet. Oni traže od kjafira ponos. Je li tako, braću? Danas muslimani traže u Evropskoj uniji ponos. Danas muslimani traže u NATO veličinu i jačinu i ponos kaže Allah Đošanu munafici traže ponos od kjafira. Nazivaju munaficima. Pa kaže fa inna izzate lillahi džamija. A sad ponos, znači ništa ne ostavila drugima, ni zapadu, ni, ni istoku, nikom. Sad ponos. Džamija je sad kod Allaha. I on ga daje malo. I u više je Allah Đošanu govori ponos. Ali pa ste ovdje kaže, braćo, da on sam dobija da mu šart postavlja. Ali ko to ne zna? ne znaju ljudi koji nisu iskreni. Kafiri znaju gdje je ponos, ali da svog kufra se bori da muslimani nemaju tog ponosa. Muslimana je ponos džihad, znači. Šta bi jedan vjernik, gdje bi jedan vjernik osjećao veću ponos nekad ga Allah nazove svojim vojnikom? Allah ga zove svojim vojnikom. Znači, bori se za uzvišenu stvar. Zato se kjafiri bori da taj ponos muslimani ne osjeti. Kada smo prešli granicu u Rehajliju, čim smo ušli i čuli bombardovanja aviona, padanje granata, pušćavu metaka, osjeti se taj ponos. Znači. Sam sebi, sami smo sebi rekli, ovdje mi pripada. Ovo je ono što muslimani trebaju. I sve brige, kao i u Bosni u džihadu, idu ti za leđa. Ne razmišljaj više o vili. Niti razmišljaš kako ćeš bolje auto kupiti. Niti razmišljaš šta ćeš obuti na nas. Niti plaću za tom djeca. Samo razmišljaš kako ćeš se boriti protiv kjafira, uništiti kufr da Allahova riječ bude gornja i kako ćeš se sreći sa uzvišenim Allahom. To je ponos. A što to se baš braća osjeća i tako u džihadu? Zato što u džihadu tek znaju koliko je dunjalog prolaza. Kada vidi kako metak čovjeka pogodi ovako, manje, ono, i on umri. To je Presali čovjek. Tek onda vidi čovjek kolišni je insan, kolišno je stvorenje, kako je mala. A kako onaj dunjaluk iza njega prolaza? Zašto je se umaru? Zašto je cijelo vrijeme trudio se, sakupljio ga i sve ostaje druga. Zato vraća nas kupina je prva njihova osobina. Kako je poslanik oporučio da mora se muslimani se mora i držati teretkom emrejni. Ostavlja nam dvije stvari. Kaže, lepte mesekom, lente dillu. Ako budete zalo, držali se toga čvrsta, bihima, lente dillu. Nikada, len, ova riječ nije len. Len je u araskom česta, znači moglo bi nekad ti zalutati. Ali sa Kur'anom i sunnetom drža se u svako vrijeme čvrsto. Len te dilu. Fe ilem tefalu, velem tefalu. U suri Bekara, ali su šefari. Ali ko se donesu u ejkutu rebi, ima ne zla Aladina, ako vi sumljate, kaže ono što je objavljeno, na, mi objavljamo našu Evropu, fe tu bi surati misli. Hajde oči vi sa jednom surom. Pa kaže, ali sam, velem tefalu, e, fe ilem tefalu. A kaže, i kad bi mogli, Znači nekada dođi. U elem tefalu nikada nećete doći. Ne možete nikad doći. Len je čestica za nikada. U budućnost. Nikad. Znači poslani kaže len te dilu. Nikada čovjek neće za lutak se drže, bude držao Kur'ana Sunna. A mi vidimo svaki dan nova iznenađenja. I više nas je tako, ništa ne može iznenaditi. Postali smo imuni na, na, na, na odlaženje u zavrdu od braća i sestara, da više kad neko rekne da je ušao neki brat poznat u zavrdu, ostavio hata, dahin, al hak, ono kao da je neko kamen bacio na put. U tako? Pa, šta ćeš, dešava se to. I ovo ne smije utjecati na muslimana i muslimana. Na muslimana i muslimanku ne smiju utjecati okolnosti, društvo, život. Znači, nema veze kakav život je oko nja. Kako je društvo oko nja, kako je uređenje oko nja, kakvi su ljudi oko nja. To ne smije utjecati na njegov šarijatski život, na njegov iman. Jer Allah Đelešanu rekao, ja i razi na amanu, udhulu fi silmi kjafe. O, vijenici, ušte u vjeru potpuno. Nije rekao, ajde izlašte izvere pomalo u džahilijet. Već uđite u vjeru potpuno. Znači, nemojte malo uzma demokratije, malo socijalizma, malo ćemo glasati ovog ljeta, a drugog ljeta nećemo. Pa dobro bilo se upetljamo u partiju. Dobro bilo, znači, uđite u vjeru potpuno. Uzmite vjeru kao cijelinu potpuno. I Allah Đelešanhu nam kaže u toj potpunosti, kaže, ma feret, feretna fiktad miše. Mi u ovoj našoj knjizi nismo ništa izostali. Sve što ti bude trebalo, to ti je. Ono. Druga osobina, spašne skupine, braćo, jeste da davete. Znači, da su udali. Znači, da pozivaju ljudi. Ako hoćeš biti u spašnoj skupini, moraš pozivati ljudi. Kaže, ako ne budeš ti pozivo, bit ćeš poziva. Kaže u Ulema. Znači, ako ti ne pozivaš drugi, tebe će drugi pozivati. A gdje će te drugi pozivati, ako ne, ti pozivaš na istinu, on će te pozivati u što? U dalavet ima gori od onih koji ne poziva istinu. Allah Đelešanu kaže, kaže da je Allah Đelešanu lujne luj lezine keferu ben Isaini, Allah Isaini, Davudu ve Isaku, Merijam. Allah je prokleo jezikom Davuda, znači, on je nevjenik od Ben Isaila, Davudom, ali i Isom, ali i Salamom. Zašto je prokleo? Kaže, la je te na hevna anil munkeri, fa aluhu, pisama kamenu. Kaže, oni nisu naređivali na dobro. I još su ga i činili. Zlo. Pa smo rekli da bi daje Benu Istaila kao današnji naše daje. Neće. Prošlo bi kad čovjek, kad čovjek čini gri. I rekao mu, ne, ne valja to danas. Ali pas, pas to vrijeme, ovo nije tako blizu kako stoji u ajetu. U ajetu stoji samo jedna riječ, dvije između ovog. Već znači, ovdje onda kaže, prođe vremena. Daja jedno vrijeme poziva, kaže, ne valja tu. Ne valja ti za kamat. Ne valja glasati. Ne valja go, onaj, ležati neću ti ja. Ne valja ovu. Ne valja onu. I što ga vidi za deset godina, za pet godina, on to sve radi. Ako su isto bili stavili radili? Govorili, kaže, ne valja tu. Kad vidi čovjeka da, da, da lovi subotom ili da neki grije radi, kaže, ne valja tu. Kad prođe neko vrijeme, slomi ga okolnost vrijeme u kojoj živi zakoni sistemi, nije čvrst bio uvjeri, nije se čvrsto držao Korana i Sunnata, kaže, fe alu, pa su radili to. Ne samo da nisu odvraćali, već su i radili to. I počnu oni da rade. Pa Allah, Jošanu, kad ovaj zadnji, zadnji dio ajta jako upečatljiv, a kako se Allah Đelšanu ofra, sa biti sama kanu je falu, a ružno li je ono što su oni radili. Kako to ne velja što su oni I Allah Đelešanu ne da daje ljudima dobrovoljno. Hoće li oni bi daje i pozivaču Allahu jer ako nisu daje, pa makar veliki ali velo aje, već kaže وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ umetu jedune ilhaj. Mora među vama biti skupina koja će upozivati na, pozivati na hajt. a odraćati, naređivati dobro, a odraćati zla. Ko bude tako radio, jemuru ne bil mariju fe jene hvala nuklja, ve u lajke humor fajzom. E takvi će ljudi uspjeti. Uspjeh veže za naređivanje na dobro i odraćanje od zla. Allah Đelešanu kada govori o najboljim ljudima, to je odabrana skupina. Kultum hajre umetin uhriđe tlinna, 110 sura libra. Oba sura te sura Vi ste najbolji narod koji je uhriđet li nas. Koji ikada iznikao na zemlju. Koji hoda zemlju. Te'muruna bil maruf je tenhevna al munker, ve tu'mina billah. Vi naređujete na dobro i zabranjujete zlo. I u Allaha vjer. Pazi. Pa onda Allah Đelešanu kaže, opet da su ti koji naređivaju dobro da spaš nas druga i da su najbolji to ljudi, وَمَنْ أَحْسَنُ كَوْلَ مِمَ دَا إِلَى اللَّهِ Amele Saleh al-Vakale inani muslim. Ima li bolje glasa, bolje poziva, bolje priče od onoga koji poziva Allahu. I usto on radi dobra djela kad prije nešto poziva. I kaže, on prvi ide. Ene, evo muslimin. I ja prvi izvršavam ono što radi. Allah Želešanu kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako će pozivati u suri Jusuf. Hmm. Kul hadihi sabili edu ila Allah ala basirat. Ela u meritima. Kaže, reci, ovo je put moj. Znači, ne poziva se u demokratiju. Ne poziva se u glasanje. Ne poziva se u grije. Nema pokornost, pored ne pokornosti Kada Kaže, poslanik, pokornost je vladar, dok god ti ne zabrani grije. Kad zabrani grije, nema pokornosti. A šta mislite za nekoga koji je emir, pa ti zabrani bar, poput džihana? Ima on pokornost? Pa Allah, lažemo se Jer hadis su na stranu onih koji govore istinu. U ovom istom ajetu Allah Đelešanu kaže U ovom istom majetu Allah Đelešanu, što sam citirao, Allah Đelešanu kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْرَ بِمَ دَا إِلَلَا Pazi, slično kao pitanje dala. Ima li bolje govora od onoga koji poziva Allah? Opet, a pa ste braći, jako bitno ovdje u ovih dva ajta. Ne pozivam sebe. Zabrao je poziva sebe. Danas većina daja poziva sebe u svoju neku partiju koju on nazvao islam. A međutim, ona je biznis. Ona je imidž. Već kaže, edu ilala, pozivam Allah, nema pravo daja poziva sebe. Kogod poziva sebe, to je pristrastnost. To je znači bolest. A da daje pozivaju Allahu ne bi bilo svađe između muslimana. Jer ne, ne bi bilo bitno koji je daja došlo drža predavanje. Tako. I odakle ko govori istinu. Samo je bitno šta govori, da on govori istinu. A kako se on zove? Iskožno mjesta, ili crn, bijel, kakav je? To u islamu nema nikakve veze. Bilal je bio velika, šta je rekao je Bekri za, ona, Omer za Ebu Bekra i, i Bilal? Naš kad je prvak Ebu Bekr oslobodio našeg prvaka Bilal. Stavlja i na istu ravan. Braćo, Allah Đelešara ova dva ajta i sestra kaže Kul hadih se bile edu ilama. Ala basirete. Šta je ovo kaže u lema ala basirete? Kur'an i sunnet. Nema pozivanja u zavrde. O majtu vam nahsanu kao ime da ilama. Ima li bolje govora? Znači samo je daja pravi, kako kaže Sejid Ibn Džuber, onaj koji poziva Allahu. Onaj koji da poziva Allahu, poziva sebe, to ne može biti daja. To samo se braći čini da je to daja. Ja to je obmana govora. Kad kaže Osman Radon, kad se popio na Mimber, kada je postao halifa, zaplako je, kaže ljudi, kaže on, ljudi mu kažu govori. Kaže, šta će ljudi govori, govore smo smutnja. Ja vam mogu sad to sve u celofan zamotat, ali nije tako. I tako većina danas govori kako. Govori kako mu masa hoće. Pa kad vidi da su masa žestoke, i on udari po žestini. Tagu, džihad, udri, koli, peci. Zašto? Zato što odgovara na sabr. Kada vrijeme pokaže svoje, nema džihada. Tagutu, taguske plakata lepimo po nešćima. Šta je rekao ministar Kebo? Otkad mi pratimo šta je rekao ministar Kebo? Pa zvarno nije za nas tagu. Hajmo sad, budući ćemo razvara inšala, pozvati općinare na istar, pa zato nisu bili uključiti tagu. Znači, nije tako, braćo. Ali vidite, braćo i sestre, u ovom svemu kad ljudi rade za Allah, jer kad su iskreni, još ovdje ima iskreni ljudi. Kakve god on spletke plemi, nekako im Allah te oštrice i te, i te, i te strele potkraći Tako? Mekeru a meker Allah. Oni spletke pretu, Allah je rešaro spletu. Zato da se vratimo na temu. Znači, pozivanje Allahu nesem da je pozivati na svakog čovjeka u svojim mogućnostima, a u dublje objašnjavanje vjere i specifične stvari da bi je obaveza samo nekima, dok njiha broj ne bude pun za narod, onda je sviha vađa. Da je dava fart kifaje u nekom smislu, a u nekom far dan jeste hadis od Sejda al-Hudrija, gdje poslanice kaže, hadis bilješ Buhara i Muslim, me rea minko munkene fe gajri ubijedi. Ko vidi lošije dijelo, ko? Neka ga uklani ruku. Ko će ukloniti rukom loših djela? Otac u kući, predsjednik u, u, u državi, načelnik općine u općini, predsjednik mjesečne zajednice u mjestnoj zajednici, o, roditelj djetecima i ženi, ovo će naređivati ruku. Fe ilem je statija, ako nema vlast. Ako ima vlast, vlast rukom toplanja. Ako nema vlast šarijaske, fe ilem je statija, ne možeš onda se lisani. Onda jezikom. E, eh, mi smo u etapi. Znači, ponekad nam pređe on u šaka, a ponekad jezik. Znači, zavisi gdje se nalazimo, okrenimo se oko sebe, vidimo da neće biti puno gužve, povališ ga na leđa, hajmo pušati. Ako vidimo da će biti veća šteta, onda, e, haram je to. Ima nekada, iz, iz, iz, revoltiraš pred ljudima čovjeka sa šarijaskim dokazima. I onda postoje moraš kazati da šarijat ima i što. Razumiješ? Ali uglavnom, iz jezikom. Fejlem je statija. Ako je toliko zakon opasan, ali ovo nije na ulevu, ovo je na obične ljude. Ako je toliko zakon do, opasan, pa će biti njegov ubistvo zbog toga, tebi kalbihi, vazari kada kurima. Neka to prezne srce. Znači, ne smije nikada priznati grije. Demokracija je braćo kufa. A daje su, nešto se je priznali, ispozivaju. Džihad je vađiv. Daje, nešto nisu ošlo u džihad. Bez govore protiv džihad. I muđahid. Šta mislite? Ne možemo glumi da smo vjernici. Da su spašena grupa. Ali rekli smo, koliko posjedujemo svojstva te skupine, toliko, toliko su u toj skupini. Zato svaki mu'min, znači djani vele vaje, treba pozivati koliko razumije. A govorili smo da je haram pričati o vjeri ako je ne poznaje. Treća osobina braću spašene grupe, jedna od većih osobina jeste Jukativu Nefisa Bibla. Pašte, osobina znači, osobina spašene grupe bore se na Allahom putu. Koliko danas ljudi kaže mi smo mensura, I tvrdio za se u dersom, u, u hutama. Mi smo mensura, ali džihad nije zavoljen. Što? Kada moramo čuvati da. Ko to čuva da? Pa da si ti čuo da u bi je nibi. Ko je ovdje donio da? Ko je dao da džihad provi? Laže i sam sebe. Ja. On sebi našao opravdanje da on čuva da. Ma koliko da ja to bilo? Pa u nas je ovdje bila dava kad nije bilo skoro ni jednog svršenika medresi, o, o, ovaj, ni medresi, ni fakulteta, tako? Ko je čuo davu? Allah Đelešanu. Zbog koga? Ne zbog sigurno onih koji davete. Već je Allah Đelešanu zasmila u ovom narodu. Ko najviše koristi ima davu? Obični narod. Znači. Allah se smilovo jednom narod dadne mu džiha. I dadne mu davu ehle sunnata na džemata. I onda iz njiha izniknu daje. Pa onda ostavljaju vjeru, dolaze drugi u estebnu kama gajrekum. Allah zamene drugim narodom. Ako oni ostavi to, i tako ide redom. I tako vidite kroz istoriju. Ona je umre ili napusti, priuzmu drugi, umre. Kogod kaže da čuva on ovu dalu i da od njega ovisi ova dala, onda trebao bi nekako da se dogovori, ako ima neko da mu dadne živo, da čita, čita u sudnje i da ona da živi, od propašće dala bez njega. Pa poslanici su poslanici bili, pa se umirali. Poslanik je dostavio davu. Poslije njega nema daje koji ima poslanicu. Nema daje koji će reći ovo, ova dava opstoji o mene. I ako ne bude mene i slični, meni nema dave. Laže valla. Gdje je on bio? Kad je rođen? Jer možda duže živi od Nuh, ala i salama. I Adama. Allah i tim se ljudi samo brani. Allah će milosti, džihada i borbi za Allahu vjeru. Ako je Ali mi pogode u vrijeme, i ko što sam rekao, vidi nosio se džihada, onda hoće reći da braću kažu, mnogi kažu, pa gdje ima ljudi koji prilete se, pa kaže, pa i u nas je ovdje vađeb džihad. A ona je dogovor sa Hadžažom Jevcom, <clears throat> sposobni nositi džihad. Pa mi nismo sposobni ražnja ispećmo. Mi nismo sposobni se dogovoriti, u nas je sigurno da samo da smo nesigurni. E to nam je sigurno. Znači da smo nesigurni. I znamo da se nikad ne možemo dogovoriti. I to znam. Osim ako Allah ne odluči drugačije. U nas više ništa nije sigurno. Kako onda će, može biti sigurna takva krupna stvar? S druge strane, kada budu ljudi spredni za to stvarno, ne govorili lice meno isca, već budu dijelima to dokazivali, i badetom, i jezikom, i svime, ko to ima da misli da ćemo Allah učiniti za Pa da mu neće da tu počne. Zato, braćo, felate stađi ljudi. Ne Nemojte to požurivati. Ali ova osobina, znači ove grupe da se razumiju, da vodi džihad braćo, jeste osobina yukati lune alal hak. Bore se na zaistinu. Šta je poslanik što sam rekao hadisu? Da objasni ovu stvar, da ne bi bio kontradiktoran u predavanju. Kaže, kao što sam govorio, bit će najbolji čovjek koji će sedla su konja, sprema su konja i osluškivađe džesa se pojavljuju džihad. Razumijete li? Gdje se pojavio u umetu, umetu džihad? Pa kafiri centrirali svoj napad na Siriju. Pa hajmo i mi se centrirati, bazirati na Siriju. Tako? Pa ćemo i mi svi tamo. Oni na Bosnu, ajmo svi u Bosnu. Tako je bilo i vas haba. Bitka Ajnu Đalut, bitka na Muti, poslanik zove sva plemena okolo. Ajmo, tu je bitka. Ajmo se obračuna sa njima. Ali na tu bitku su jedna čekala da se pozovu. A sad napada i one koji hoće da se pojave u bitku. Ovo su naše probleme. problemi. Otkad izviru naši problemi. Kad pričaš tim bratom, kaže, nisam protiv džihada, zna da bi kur, ono, odmah osudi. I da upita njegova vjera. Nisam protiv džihada, kaže, ali ima neki stvari, ne vodi se to džihad tako. Jel, džihad samo kad ti ga organizuješ, samo kad ti kažeš da je džihad, onda imaš ova džihad drugčije ne, ne može biti džihad. ti nisi glavni za džihad, nije ni džihad. Ako pri kod tebe ne ide pare za zekat, ko islamske zajednice. Ne da ste u islamsku zajednicu vitre, nema niko vitara. Ne da ste kožica u islamsku zajednicu, ne vam kurban priznam. Ne da ste zali zekat u islamsku zajednicu, ništa dali zekat. Pa je tako i kod nas. Je li tako, braćo? Evo sad braća kažu, ako dava, ako kaže ja ne budem glavni daja u Bosni, ne je to dava ispravo. Ako ja ne budem biti pitan za džihad, ili za davu, ili za nešto, kako nije to ništa? Šta je ovo? Bolest kompleksa. Više vrijednost. Odnosno, ja bih to rekao, niže vrijednost. Jer tu se spušta na nivu životinje koja je samo strast. Jer tu je daleko nanjušio nešto od čega je mogu imaš šeresak, slavu, dunjalučku ili... Ha? Zato, braćo, ovo, u, kojoj, u, u, ovoj skupni koja vodi džihad. Ko je vodio džihad ova poslanika? Malo vas haba koji su bili tada umućni. To je sirotinja vodila džihad. Posle poslanika, halifa su vodile džihad. Niko nije, kada je halifa objavi džihad, niko nije mogu osporiti halifu. Jer zašto, braćo? Zato što džihad čuva islam. To je isto kada pare istovarili na put, islam je lijepa stvar, i da lađe mi ljubi džemal, a tako islam. Kad mi zlata, jedan kamion šlepar istovarili negdje na njivu, i otešli niko da ga ne čuva. Doće lopo i pokrašiti. Banda će po, ona opračkati, je tako braćo? Tako braćo i ovaj islam. Ako ga ne budu muđahidi čuvali, sa puškom u ruci, eto lopova, bolj pobiši, silovaši, poniđiši, opljačkaši, omalovažavaši, odredoši u zabludu, radi šta hoći. Kad smo mi jaki, kad, kad smo mi složni za džihad, kad dobijemo šama. E onda ćemo se mi tući. Hajde, kaže, gde mi, dvojica se potuku. Kaj, gde boga ti me pipi pa ćeš vidjeti? I ova složi da je. Nema više, no kao. Nema tu, me pipi. Poslanik kaže, kad je bila bitka na Azabu, od danas mijenjamo taktiku borbe. Nikad oni više nas neće napada. Mi njih napada. Ovo je ratna strategija. Nemoj pući da tebe šakom ba udari. Uli ti njega, pa voli njega leža, da ležiš, nego ti u grobu budi. Zato, braći, što ona kaže, jedan, moramo imi imati svog konja za trku. Jer nismo u trku. Ljudi se trče, a mi stojimo. Pa vrijeme da im idemo sa tehnologijom, sa narožanjem, sa buđenjem slama, sa odgajanjem da sad buđenjem svijesti džihada, da ima neko da brani ovaj din. Da ga ljubav nabrani. Krvlju svojom. Kada Amerikanci mogu sve države sla svoju vojsku i giniti i imaju nenormalni 50% vojnika i Hitler je toliko žrtava dao za svoj nacionalizam, cionizam, Pa šta onda sa muslimanima gdje Đelšanu kaže tu katovu fi sabi illa bi on. Debo, hajde bori se, zašto? Allah Đelšanu kaže da je džihad zaštita onog zlata koji sam pričao života naši, koji su najveći dar koji nam je Allah Đelšanu dao. Ja i mih razina aminu ste džibu lillahi vali resuli iza dakum lima juhiku. O vijenicu, da zovite sa Allahom i poslanikom u odbranu bitke na bedru. Kad odvar zatraži da živote svoje začini. Džihad čuva muslimanske živote ko govori protiv džihada osuđuje muslimane na smrt. Ne zna dobro. A ako je nepisno na džihadu, ne čita knjige. Ako ne može srca ima od, od, od horza, onda ne. Tad je žmigala se se sklone u stranu. Ima ljudi obični koji nisu daje, koji su hrabri, mašala. Hoće pogledati. I to je se vidilo, braćo. Danas je se vidilo da su najveći plašljivci najučeniji ljudi. Sta što? Zato što i nigdje nema da ih trebaju biti. Ali su zato najduži jezika. Fetve sipaju, a ljudi ginu. A poslanik je govorio, ja u, u, u bitki na, na Huneinu. Ovdje sam ja, ja sam, a Muhammed sin Abdullahu, nema laži. Tu sam ja. Šta ovo znači? Otkriva se čovječ. Isto kad ti izašu za munice tamo i ti izaš na zemunice, kažeš, pucajte ovdje, ja stojim. Malo da danas takih hrabri imam. Muhammed koji je dobivao poslanicu, nije rekao, joj, sad ću ja prešluta, ako mogu gdje godi žmuknit, neće tava ići bez mene. Propada islama ako ja preselim čovječ. Ko što danas kažu da ako ja odem u džihad, ko će davet i tim se brani. Pa, I zadnja osobina koja je jako bitna, sam. Kad sve ovo troje izvršimo, onda trebamo ima sabura i na naslema sabura pobjeda je samo sa sabom. Allah je lišano kaže suri zumer, ne juvefe sabir, ne ređemo bihaći Allah će zaista nagraditi saburli koji sluju saburli bez saba. Znači, ne ima njeri. Pa Beše sada, saberi. Allah Đešano kaže i obraduje pobjedom ljudi koji su saburli. Ne treba braća žuriti. Šta je ovdje najveći ko znači problem? Bio je u tezim deset godina i vidi ne ide nema šarijaske države, on bio zagrijan. Ni dunjalkom baš ne dolazi, a mrskom mu radit. S komšijama se baš ne splaži, jer imao dug jezik, gdje nije trebao imat. I onda mu postane zemlja tezna. I onda kaže, kako onaj mene u Banovića moma, kaže, Ibrahime, esalam lejku ja dođa hlijet. Kul kao hada, ustakru lekom, ustakru lekom, innehu huo gafur rahim, vahiru davana, أن الحمد لله رب العالمين إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني